lenye kukodoka macho ya wale ambao wenye kufanya dhulma yatakuwa ni yenye kukodoka قال الامام السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه انا سيما الامام السعدي عند هذه الايه مبهي الايه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار انا سيما الامام السعدي هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلوم anasema al imam Sa'di hadha wa'idun shadidun haya ni makemeo ambayo yalikuwa makubwa sana lidhalimina kwa wale ambao wenye kufanya dhulma kila ambaye mwenye kufanya dhulma Allah subhanahu wa ta'ala anamkemea katika maneno yake haya awe ni mwenye kuachana na dhulma sawa ikiwa dhulma hiyo anamfanyia mke wake sawa ikiwa dhulma hiyo anamfanyia mume wake sawa ikiwa ikiwa dhulma hiyo anamfanyia kiongozi wa nchi, sawa ikiwa dhulma hiyo anamfanyia raia, sawa ikiwa dhulma hiyo anamfanyia rafiki yake, sawa ikiwa dhulma hiyo anamfanyia shoga yake sawa kwa dhulma hiyo kila pahala ambapo mja anapoishi au bosi kazini akawa anawafanyia dhulma wale wafanyakazi wake au wafanyakazi wakawa wanawafanyia dhulma wanaofanyia dhulma bosi wao basi haya ni makemeo Allah subhanahu wa ta'ala anawakemea wale ambao wenye kufanya dhulma na wajue kwamba dhulma inakuwa si yenye kudumu kwa hiyo wajue kwamba Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala jambo la dhulma halipendi ndio maana akawa ni wenye kuwakemea wenye kufanya dhulma watasliyatun lilmadhlumina na vile vile ni kiliwazo cha wale ambao wenye kudhulumiwa wasione wale ambao wenye kudhulumiwa kwamba ah, sisi bana tupo katika hali ya dhiki sisi bana tupo katika mazingira ambayo hatuna nguvu yoyote hatuna pawa yoyote ile ya kuweza kupata haki yetu. Allah anakwambia wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, wewe mwenye kudhulumiwa wewe usimdhanie Allah kwamba yeye ameghafilika kutokana na yale ambayo anokufanyia yule ambaye mwenye kudhulumu. Usije ukadhania hivyo, Allah yupo, Allah anaona, Allah anasikia, Allah hakimpiti kwake chochote. La taakhudhuhu sinatu saqamun wala nawm Allah hakuna ambacho kinachompata yeye hamchukui usingizi wala haushiki usingizi wala lepe la kusinzia Allah hana kabisa kwa hiyo kila ambacho unachokiona kinapita katika mgongo huu wa, wa, wa dunia basi Allah hicho anakidhibiti na usione kwamba watu wanafanya dhulma wewe ukaona kwamba ah hawa bana wapo katika hali iliyokuwa nzuri usimdhanie Allah katika dhana namna hiyo haithu amhalahum kwa namna ambayo Allah amewapa muda wa kuishi wale ambao wenye kufanya dhulma wa aradda <clears throat> wa arada arzaqahum alaihim na akawazungushia zile riziki zao juu yao wa arada alaihim arzaqahum na akawazungushia juu yao zile riziki ambazo wao wanazozipata wakawa wanapata riziki za wasa unasema ah huyu si amedhulumu huyu kwa nini anapata riziki za wasa usije ukamdhania Allah kwamba kwa kule kumpa riziki mtu ambaye alikuwa amedhulumu kwamba labda Allah amekafilika لا وتركهم يتكلمون في البلاد آه aminina mutumainina, na vile vile sio kamdhania Allah dhana iliyokuwa mbaya kwamba ukawaona watu wenye kudhulumu wakawa wanakwenda mashariki ya dunia hali ya kuwa wako na amani, wakawa wanakwenda magharibi ya dunia hali ya kuwa wako na amani, wakawa wanakwenda kusini ya dunia, kaskazini ya dunia hali ya kuwa aminina mutumainina, hali ya kuwa wana amani, hali ya kuwa wana utulivu. Pia usije ukamdhania Allah kwamba labda amewaacha tu hivi hivi falaysa fi hadha ma yaruddu ala husni halihim usije ukadhania kwamba katika jambo lao hili la kwenda kwao mashariki ya dunia na magharibi ya dunia kaskazini ya dunia na kusini ya dunia kwamba labda kuna kile ambacho kinachojulisha kwamba wao wapo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri la fa inna allaha subhanahu wa ta'ala yumli lidhalimi wa yumhiluhu kwa hakika allah subhanahu wa ta'ala huwa ana anampa muda yule ambaye alikuwa amedhulumu, labda huenda akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akatubia kutokana na makosa yake ambayo alikuwa ameyafanya, huenda labda akarejea akakaa sawa sawa, au Allah anampa muda yule ambaye mwenye kufanya dhulma, ili yeye liyazdada ithman, ili azidi kufanya madhambi, kwamba anasema ah, mimi mbona nimemdhulumu yule, haijawa chochote, mbona nimemdhulumu yule pale haijawa chochote nitaendelea kufanya dhulma nitaendelea kufanya hili na lile liyazdada ithman ili azidi kufanya madhambi mja huyo ambaye mwenye kudhulumu hata idha akhadhahu mpaka Allah atakapomshika akamtia mkononi kisawa sawa lam yufrituhu Allah anakuwa si mwenye kumponyoka mja huyo ndio Allah akasema wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura وهي dhalima inna akhdahu alimun shadidi namna kama hivyo Allah ndivyo anavyovishika vijiji ambavyo vilivyokuwa vinafanya dhulma watu wa vijiji ambao wanafanya dhulma wakaona kana kwamba Allah ameghafilika wakaona kana kwamba Allah hawaoni wakaona kana kwamba wao wapo huru wa kujifanyia chochote kile ambacho wanachokifanya la wakadhalika akhdhu rabbika Hivyo ndivyo ambavyo Allah anavyovishika vijiji, namna ambavyo vinavyokuwa vimedhulumu, pale ambapo vinavyokuwa vijiji hivyo vimekubuhu katika dhulma, vikawa vimekubuhu katika kukiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewaambia waja wake wasimshirikishe yeye, lakini wao wakafanya dhulma, wakaingia katika shirki. Allah amewaambia waja wake wasiingie katika uzinifu, lakini wao wakaingia katika jambo la uzinifu. Allah amewaambia waja wake wasile riba lakini wao wakaingia katika dhulma ya kula riba Allah amewaambia waja wake wasiwe ni wenye kuwavunjia watu heshima wakubwa wasiwavunjie heshima wadogo kadhalika wadogo wasiwavunjie heshima wakubwa lakini wao wakayaingia hayo kadhalika vile vile wanawake wakaambiwa wajisitiri wavae kwa mujibu wa Uislamu unavyotaka lakini wao wakaenda waka, waka wanawake hali ya kuwa wako uchi wakatembea hali ya kuwa maumbo yao yanaonekana. Hii ni dhulma vile vile, kwa sababu Mola wako tayari amekwisha kukuelekeza ufanye jambo katika hali ambayo yeye inampendezesha, katika hali ambayo yeye anaitaka, lakini wewe mja ukawa ni mwenye kuliacha jambo hilo, elewa kwamba wewe unaingia katika jambo la kudhulumu, kudhulumu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuingia katika yale ambayo Allah Mola wako mlezi alikuwa ameyakataza. Ndugu zangu, tuelewe dhulma nyumba ni jambo baya sana. Sawa, ikiwa wewe mwanamme unaishi ndani ya nyumba yako, unaishi na mke wako, basi elewa kwamba wewe mwanamme ndani ya nyumba yako kuna haki ambazo ziko juu yako, unatakikana uzisimamie kwa mke wako, na unapokosa kuzisimamia kisawasawa vile ambavyo sheria ilivyokuelekeza na hali ya kwa uwezo uko nao, elewa kwamba wewe unafanya dhulma. Kadhalika vile vile mwanamke ambaye yuko ndani ya nyumba ameolewa, ana, ana mume wake akawa yeye hasimami kisawasawa, akawa hamtii mume wake, akawa hana jambo lolote lile ambalo la kumfurahisha mume wake, akawa yeye haendani kabisa na Uislamu vile ambavyo ulivyomwelekeza kuhusiana na mume wake, na huku kwamba Allah alimwambia arrijalu qawwamuna ala nisa, kwamba wanaume ndiyo wasimamizi kwa wanawake, lakini yeye mwanamke akataka kuyapora madaraka ya mwanamume, akataka yeye sasa awe ndiyo msimamizi akiwa ndani ya nyumba, hali ya kuwa yeye ameolewa, hali ya kuwa yeye ana msimamizi, hali ya kuwa yeye yupo katika himaya ya mume wake, basi aelewe mwanamke wa sampuli kama hii, huyu anakuwa ameifanya dhulma vile vile. Kadhalika vile vile akatokezea mtu mwingine asiyekuwa mtu wa nyumba hiyo, akataka yeye ayapore madaraka ya mwanamume, ayachukue madaraka ya mwanamume ndani ya nyumba hiyo, na yeye ndiyo awe msimamizi, kuwasimamia watu wa familia hiyo basi aelewe vile vile mtu huyo anafanya dhulma na siku ya kiyama akifika atakwenda kuulizwa kadhalika katika nchi vile vile mtawala katika nchi ambaye ametawala katika nchi yeye ndo ambaye yupo katika nchi hiyo na anasimamia raia zake akatokezea mtu mwingine wa nchi nyingine akataka kuyapora madaraka ya ndani ya nchi ile ili atawale yeye aelewe kwamba huyo anakuwa amefanya dhulma dhulma ya hali ya juu au kumsemea mtawala yale ambayo yeye tayari mtawala amekusha kuyasema katika hali ambayo imeonekana kwamba hali hii ndio hali ambayo ilikuwa ya sawa lakini yeye akasema kinyume na vile kwa mujibu wa Uislamu ambavyo unavyoelekeza basi aelewe kwamba mtu huyo vile vile ameleta dhulma ambayo ilikuwa ni kubwa sana ndugu zangu waislamu tuelewe dhulma ipo katika nyanja nyingi sana. Hata wewe na rafiki yako, ikiwa kwamba rafiki yako amekushiba kisawasawa, na wewe ukawa umemshiba kisawasawa, akaja mtu akataka kujua yale ambayo yanamhusu rafiki yako, wewe ukasema ndo hapa hapa kumpatiliza huyu, kwa sababu huyu anajifanya anajua kila kitu, huyu anajifanya kimdomo mdomo, huyu anajifanya hivi. Kwa hiyo wewe ukatoa maneno dhidi ya rafiki yako yule na ukamvunjia heshima na ukamsema vibaya, elewa kwamba hapo unakuwa umemdhulumu. Kadhalika bosi wako kazini, ewe ndugu yangu Muislamu, ambaye wewe ima umeajiriwa kiserikali au umeajiriwa kibinafsi, akawa kuna mtu anakusimamia katika kazi zako hizo.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 alayhi salatu wassalam alivyoelekeza kwamba nyinyi muishi taishu mutaishi maisha ambayo yalikuwa ni mazuri sana maisha ya furaha maisha ambayo yenye baraka ndani yake maisha ambayo yenye fanaka ndani yake maisha ambayo ya kupigiwa mfano sana ala la tadhlimu mtume akasema tambueni katika maisha yenu msidhulumu kwa sababu dhulma ni jambo ambalo lilikuwa baya sana na watu tukizungumzia dhulma wao wanafahamu labda mtu amekupa pesa akesha ile pesa ukao usimrejeshee mwenyewe hiyo ni miongoni mwa dhulma vile vile lakini dhulma ina nyanja pana dhulma ina wasaa mpana dhulma hata kueneza habari za uongo katika huu ulimwengu ukatia watu katika hofu ukawatia watu katika tahayuri hiyo vile vile unawadhulumu waja sasa ikiwa wewe umekuja na habari moja tu ukasema leo kabla haijafika e, ile April Fool mimi wacha nianze kueneza habari za uongo hapa mapema ili zipate kuenea wewe ukawa unawatia tahayuri watu katika miji watu katika vijiji watu katika mitaa kwamba ah, wewe bana ukishikwa bega tu umepotea moja kwa moja ukipewa mkono tu umepotea kupotea moja kwa moja nini ile sehemu yako ya siri inakuwa ni yenye kupotea na hali ya kuwa serikali ya nchi inakwambia jambo hilo baada ya kufanyiwa utafiti ni jambo ambalo lilikuwa halipo ndio hadithi ya mtume anakwambia isma'u minni taishu msikilizeni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ishini katika itikadi ambayo bwana mtume alikuwa ameishi ishini katika mafundisho bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameishi mutaweza nyinyi kusalimika kutokana na mawimbi ya dunia kila leo katika huu ulimwengu linakuja balaa hili likitoka balaa hili linakuja jengine na likitoka hili jengine linakuja jengine sasa vipi wewe utasalimika kutokana na mabalaa hayo vipi wewe utakuwa katika hali ya amani vipi wewe utakuwa katika hali ambayo iliyokuwa imesalimika zaidi ina maana umrejee bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ukiishi kama ambavyo mtume wako alivyokuelekeza ewe muislamu Uislamu basi utasalimika kutokana na hofu ambazo zinazotiwa katika miji kutokana na hofu ambazo zinazotiwa katika mitaa kutokana na hofu ambazo zinazotiwa katika vijiji na kila aina ya vitu ambavyo vilikuwepo katika miji. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, katika hii miji, katika nchi yetu kuna maafa mengi ambayo yanakuwa yanaingia, mengine yanakuwa yanashika eh, nafasi ya ushirikina, lakini mengine inakuwa ni propaganda za watu kuzingiza huku na kule, wale ambao wanafanya ushirikina, ikawa kwamba wanachukua viungo vya, vya viumbe zao kwa ushirikina, hawa vile vile wanakuwa wamefanya dhulma, kadhalika na wale wale ambao wenye kuingiza propaganda za uongo ikawa lengo lao ni kuwatia hofu, na huko akasema ah, nimezungumza habari yangu imetrendi katika mitandao, imeenea katika mitandao, na sasa nasubiri hii ifike mbali, nianzishe habari nyingine ili vile vile ifike mbali vile vile. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, mtu wa sampuli kama hii anakuwa amewadhulumu wale watu walioishi katika sehemu ile, na anakuwa amefanya jambo baya sana, ambalo jambo hilo atakuja ku mtaulizwa siku ya kiyama thumma yawma yaumaidhin ani naim kisha mtakuja kuulizwa siku hiyo kuhusiana na neema ambazo mlizopewa wewe mje umepewa neema ya uhai umepewa neema ya, ya muda umepewa neema ya kila hali umepewa neema ya viungo kwa nini ukatumia uhai wako vibaya kwa nini ukatumia uhai wako katika kuwadhulumu waja kuwatia katika hofu kuwaweka katika pahala ambapo walipokuwa pabaya elewa kwamba utakuja kuulizwa ewe ndugu yangu muislamu ndugu yangu Muislamu, elewa ikiwa kwamba wewe utashikamana kisawasawa na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asubuhi umeamka, umeswali swala ya jamaa, na ikawa swala ya jamaa hiyo ya alfajiri uliokuwa umeswali, umeswali hali ya kuwa umeswali kwa, pamoja na imamu, basi wewe upo katika hifadhi ya Allah. Hawezi akaja mtu yoyote yule akakushika bega akesha eti eh, sehemu zako za siri ziondoke au jambo lako katika viungo ambavyo ame alivyoviweka Allah subhanahu wa ta'ala kisha eti kiungo chako kimoja kiondoke engezea hapo hapo kwamba wewe umeamka asubuhi ukawa umeswali swala jamaa kadhalika vile vile ikawa wewe umekaa umeleta adhkari umeleta adhkari za asubuhi kwa mujibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha vipi wewe una hofu ndugu yangu muislamu vipi tawakuli yako inayumbishwa kiasi hichi na huna ile tawakuli ya kisasa ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana uko wapi wewe na aya hizi za, za Mola wako ambazo anazizungumza ndani ya Qur'ani kwamba mtume anaambiwa qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana Allah anamwambia mtume wake sema sisi halitotupata baya lolote lile hautotupata msiba wote ule illa ma kataba Allahu lana huwa maulana isipokuwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameandika hizi ni itikadi ambazo zinaingizwa katika miji ndugu zangu Islam tuelewe hizi ni propaganda ambazo zinaingizwa katika miji ili kuondosha ile tawakuli ya waumini kumwelekea Allah na kujua kwamba yeye muumini hakuna litakalompata isipokuwa lile ambalo litakalokuwa Allah amemwandikia na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau lau ijtamau lau kwamba watu watakusanyika ala an yadhurruka bishai'in lam yadhurruka illa ma qad kataba Allahu alayka mtume wa Allah ambaye ni mtume wangu mimi na ni mtume wako wewe ikiwa aya hujui hadithi za mtume hizi vile vile huzifahamu basi zinduka e ndugu yangu muislamu mtume anakwambia hata wakusanyike watu dunia nzima akesha wakusudie kukuletea madhara wewe si mtu mmoja tu labda amekuja akakushika bega bali dunia nzima wakusanyike ili wakudhuru we hawatoweza kukudhuru ndugu yangu Muislamu illa ma kataba Allahu alayka isipokuwa kwa kile ambacho Allah alichokuwa amekiandika juu yako sasa kama huamini aya ya Qur'ani kama huamini hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wale wenye kuleta propaganda hizi tayari wanakuwa washafanikiwa katika propaganda zao tayari washakutoa wewe katika imani yako sahihi ya kumwamini Allah kwamba yeye ndio mfanyaji mwenyeji kila kitu. Jiulize swali moja tu, kwani hiyo sehemu yako ya siri aloiweka ni binadamu au aloiweka ni Allah subhanahu wa ta'ala? Basi haitoweza kuondoka sehemu hiyo isipokuwa mpaka kwa idhini ya Allah jalla jalaluhu, ndiyo ambaye yeye alokuwa ameiweka. Ndio maana kuna jini mmoja alikuja katika kichwa cha mke mke mke wake yule mtu, baada ya kuingia katika kichwa cha mke wake akamtisha yule mtu, lakini yule mtu alikuwa na tauhidi ambayo ilikuwa sawasawa na haya wanaeleza wanachuoni kwamba jini alikuja akaingia katika kichwa cha mke wake yule mja miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala akamtisha baada ya kumtisha na miongoni mwa wale ambao walikuwa wamemtisha akamwambia wewe unajifanya jeuri sana wewe unajifanya mkaidi sana nitaing'oa hiyo sehemu yako ya siri yule jamaa kwa sababu amemshiba Allah kisawasawa na akawa ameshikamana kisawasawa na mafundisho ya Allah akamwambia kama umeiweka wewe ing'owe kuone kama umeliweka wewe inua wewe yule jini akadhalilika pale pale akawa ni dhalili sana kwa sababu anajua jini kwamba ile sehemu hajaiweka yeye ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu muislamu zinduka sio kila jambo linalokuja na wewe ulipublish sio kila jambo ambalo linaloenea katika ulimwengu na wewe ulipublish hii inakuwa ni dhulma ambayo watu wanakuwa wameifanya kwa hiyo wewe usieneze dhulma usisambaze dhulma na ukaitia nguvu dhulma hiyo bali watu warejeshe katika katika tauhidi warejeshe katika kumpokesha Allah warejeshe kushikamana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa na watu waachane na publish hizo na ikimalizika dhulma hii ambayo watu walikuwa wameieneza elewa kwamba itakuja dhulma nyingine ambayo watu wataisambaza basi sikutoshe wewe hata taarifa ya serikali ambayo ndio inaongoza nchi hii kwamba wanasema wao wamefanya utafiti wakagundua kwamba hizi ni propaganda za uongo na mambo ambayo uongo vipi kwamba wewe bado una tahayuri? Vipi kwamba wewe bado una shaka? Vipi kwamba wewe bado unaweka hofu? Na muislamu mwenzako anakuja kwa pengine anakusalimia na anataka kukumbatia kwa sababu amjaonana muda mrefu sana, sema ah, ah, ishia hapo hapo, kwa sababu sisi bana, katika katika nchi yetu kumeingia balaa. Mimi kuja kuwa si, sifanyi kazi kufanya kazi vipi kwani utoke asubuhi kwenda ah sio hivyo maana hii hali yangu ya sehemu ya siri kwa kwamba ipo ni mtihani sana ndugu yangu muislamu mtume wako ndio kakwambia hivyo eh, kitabu chako ndicho kilivyokuambia hivyo kilivyokuelekeza hivyo ittaqillaha hebu mwogope Allah subhanahu wa ta'ala mogope Allah rejea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala naelewa kwamba hizi ni propaganda tu sasa tizama namna watu walivyokuwa wameatia watu hofu wakaondoka katika kumwelekea Allah matokezo yake wakafunga rababendi matokezo yake wakachukua sindano sijui eh, sijui kitu gani wakafunga katika mikono yao wakafunga katika viuno vyao wakafunga katika miguu yao huku akisema kwamba ah sasa ishapata ulinzi nani alikwambia hivyo wewe eh, ndugu yangu Muislamu maana yake ile imani imani ya kumwamini Allah ambaye alomweka katika huu ulimwengu akamweka katika dunia tayari wale makafiri washaipokonya washaiweka katika pahala ambapo walipokuwa pengine kwa hiyo tutanabahi tuzindukane enye ndugu zangu waislamu nitamalizia na hadithi moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo ipo katika sahihi al-bukhari min hadithi abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-muslim akhul muslim muislamu ni ndugu wa muislamu mwenzake la yadhlimuhu wala yuslimuhu wala yakhdhuluhu tamko wala yakhdhuluhu halimo katika sahihi al-bukhari bali limo katika vitabu vinginevyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yadhlimuhu hamdhulumu muislamu ni ndugu wa muislamu mwenzake hamdhulumu muislamu huyo wala yuslimuhu wala hamsalimishi kuingia katika maudhi wala yakhdhuluhu wala amwachi mkono ndugu yake muislamu huyo waman kana fi hajati akhihi na yoyote mtume anasema atakayekuwa katika haja ya ndugu yake kana Allahu fi hajatihi, manake wewe ndugu yako amepatwa na shida, wewe ukamsaidia shida ile ambayo ilikuwa imemthakili, ima ana mizozo yeye na mke wake, wewe ukafuatwa ukatatua mizozo ile. Sio kwamba umefuatwa wewe labda na mke wake, ikisha wewe ukatia chokochoko choko, ukatia ah, yule bana, tushamzoea yule, sisi wenyewe ametufika hapa, ametufika tabani, ametufika kadha, ametufika hivi, ukaokoleza ule moyo wa mwanamke ukazidi kuwa na joto lilokuwa baya, wewe unakuwa umefanya dhulma ndugu yako Muislamu, na hujaingia katika kumsaidia ndugu yako Muislamu. Au mwanamume akakufuata wewe dhidi ya mke wako, ana malalamiko kuhusiana na mke wake, wewe ukasema ah, wanawake bana wote mpaka vitaratibu tu, ana maana wana thamani pesa mbili. Elewa kwamba hujamsaidia ndugu yako Muislamu, bali wewe umeingia katika dhulma kwa kumpa mawazo mabaya ndugu yako Muislamu kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam atwambia wa man kana fi hajati akhihi na yote ambaye atakayekuwa katika haja ya ndugu yake kana Allahu fi hajatihi basi Allah na yeye atakuwa katika kutatua zile haja zake ikiwa wewe umemsaidia ndugu yako katika haja elewa kwamba Allah na yeye atakuwa ni mwenye kukutatulia haja yako wewe wa man faraja an muslimin na yote ambaye atakaye mfariji muislamu mwenzake kutoka kutokana na shida kutokana na misiba iliyompata kutokana na mambo ambayo yalikuwa yamemsibu faraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yawm alqiyama Allah na yeye atamfariji mja huyo kutokana na tabu miongoni mwa tabu za siku ya kiyama kisha mtume akamalizia wa man satara muslima na yote ambaye atakayemsitiri muislamu eh, kutokana na labda na mapungufu aliyokuwa nayo kama vile ambavyo wanavyotakana wanandoa eh, wanandoa wanatakana wastiriane mume anatakana mstiri mke wake asitoe aibu za mume wake zikakoko nje kadhalika mke naye vile vile amstiri mume wake asitoe aibu za mume wake zikakoko nje kadhalika mtu na rafiki yake usitoe aibu za rafiki yako zikakoko nje wa man satara musliman na yote ambaye atakamsitiri ndugu yake muislam satarahu Allahu yawmal alqiyama Allah na yeye atamsitiri mja huyo siku ya kiyama ndugu zangu tuelewe kwamba haya mambo yanakuja katika ulimwengu mabalaa yanoelezwa katika ulimwengu na fikra ambazo zinazoingizwa katika jamii lengo watu kutoa hofu hawa wanafanya wanafanya dhulma lakini wao wanasukumika kuyafanya hayo kwa sababu sasa hivi mitandao ukituma habari habari inaenea kwa haraka sana inaenea na watu wanatafuta views wanatafuta viewer wale e, ili apate pesa yeye kupitia YouTube sasa habari zile watu wanazichukua wengine wanaziamini wakati kwamba ni habari za uongo ni habari ambazo si sawa sasa wewe Muislamu rudi kwa Mola wako, kaa katika mafundisho ya Uislamu. Mwingine anaweza kusema ah, lakini mbona kuna mtu kahojiwa akasema kweli? Hebu kama hapo alipohojiwa hapo eh, watu kama wangekuwepo wenye akili wengemvua nguo zake kisha akamwangalia, ungeona kwamba uongo wake ulivyodhihirika, kwa sababu uongo kabisa ambao uliokuwa upo. Lakini ku, mtu kuhojiwa kwa sababu yeye ni katika hawa wanaopublish habari, ni katika hawa wanaeneza habari, ni jambo ambalo kwa sila sawa sasa rudi kwa Mola wako shikamana na Allah subhanahu wa ta'ala shikamana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi wewe utakuwa ni mwenye kusalimika kutokana kila balaa linalokuja zamani huko kulipita mabalaa mengi sijui kuna popobawa eh watu wakawa vyumba wameviacha na lala nje wanakaa nje wanalala nje wanaona ndio dawa yake wengine wakawa wanafanya haya na yale ya kumshirikisha Allah wakamsahau Allah wakasahau kushikamana na mafundisho ya Mtume sala salam. Leo kuna mabalaa haya kwamba kushikwa bega. Zamani pia imefika kwamba ukishikwa mkono tu eh, pesa zinakupotea, sijui hichi kinakupotea, kuna kadha, kuna haya Sio kwamba tunakataa hakuna ushirikina, ushirikina upo, lakini wewe Muislamu umewekewa utaratibu na Mola wako wa kuishi kuanzia kuamka kwako kwenda kwako na harakati zako mpaka unafikia kulala tena, umewekewa utaratibu. Habari zinazokuja sawa ikiwa za kweli, sawa ikiwa ni propaganda, kwa sababu hizo habari zimegawanyika katika sehemu mbili, ni propaganda na nyinginezo kuna ushirikina. Hali zote hizi mbili, basi wewe ikiwa umeshikamana kisawasawa na Mola wako, ikiwa umeshikamana kisawasawa na Uislamu wako haya mambo yanapita tu unakuwa salama usalimini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi tuishi maisha ya Uislamu ambayo alituachia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika kila jambo ambalo linalomridhisha yeye na kila jambo ambalo analipenda, atupe nguvu na thabati ya kuliendea jambo hilo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na kila jambo ambalo lenye kumghadhibisha yeye na kila jambo ambalo analichukia Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atuepushe na jambo hilo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayatie salama majumba yetu ayatie amani majumba yetu na kila shida iliyokuwepo katika nyumba ya kila muislamu tunamwomba Allah awe mwenye kuitatua shida hiyo Allah tunakuomba kila nyumba ya Kiislamu ambayo ina shida ima ya maisha au shida ya maradhi au shida yoyote ile watu wa nyumba hiyo ndio wanajijua zaidi kwamba wao wana shida gani Allah tunakuomba watatulie kila muislamu katika nyumba ambayo anaishi shida ambayo ambayo iliyokuwa ipo na iwe ni sababu kwa kuwatatulia shida hiyo basi iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika Allah tunakuomba kila mmoja wetu ya Rabbi ana mambo ambayo anamthakili ana mambo ambayo anatamani kwamba yeye ayapate mambo hayo Allah tunakuomba kila mmoja wetu umpe kile ambacho anachokitamani na kifanye kuwa na kheri na dini yake na kifanye kuwa na kheri na dunia yake na kifanye kuwa na kheri na akhira yake Allahumma kullana wala takun تبخل علينا وزدنا ولا تنقصنا wala ولا تهنا ورفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ya rabbi tunazidi kukuomba mola wetu kuna baadhi ya watu mpaka leo bado hawajaingia katika ndoa wanaitamani sana ndoa lakini kuna mambo na vikwazo na shida hizi na zile zinawathakili ya rabbi nakuomba tatulie shida hizo, ziondoshe shida hizo na wafanyie wepesi waingie katika ndoa. Lakini kuna wengine wanataka kuongeza mke wa pili, bado mambo yao hayajakaa sawa. Ya Rabbi, tunakuomba wafanyie wepesi waongeze mke wa pili, na wenye kutaka kuongeza mke wa tatu, ya Rabbi, wafanyie wepesi waongeze mke wa tatu, na wenye kutaka kuongeza mke wa nne, ya Rabbi, wafanyie wepesi waongeze mke wa nne. Ya Rabbi, tunakuomba biasmaika alhusna wa sifatika alula, kila ambaye mwenye shida na kila ambaye mwenye matatizo, basi ya Rabbi Rabbi, mtatulie matatizo hayo mpe kile ambacho kitakachompa faraja katika moyo wake mpe kile ambacho kitakachompa wepesi katika maisha yake ya rabbi mpe kile ambacho itakachokuwa ni sababu ya uislamu wake kusimamia sawa sawa na kutia nguvu uislamu wake sawa sawa ya rabbi tunakuomba utie nguvu uislamu katika kila kona ya dunia ya rabbi uondoshe udhalilifu ambao uliokuwepo kwa waislamu wafanye waislamu wawe na nguvu wafanye waislamu wawe na nguvu wafanye waislamu waislamu wawe na nguvu na uislamu uwe na nguvu uwe niweze kusimama katika kila pande ya dunia ya rabbi tunakuomba wagonjwa ambao waliokuwa hospitalini na waliokuwa majumbani wape shifaa wape uzima na uzima huo iwe ni sababu ya rabbi ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala lakini ya rabbi tunakuomba vile vile kuna wengine katika waislamu wamekusha kutangulia wamekusha kufika mbele yako ya rabbi waliyafanya mengi mengi duniani mengine yalikuwa ni mazuri mengine yalikuwa ni mapungufu ya rabbi tunakuomba yabadilishe makosa yao yafanye yawe katika mema yao ya allah tunakuomba yabadilishe makosa yao yafanye kuwa ni katika mema yao ya rabbi yabadilishe makosa yao yafanye kuwa ni katika mema yao ya rabbal alamin yatie nuru makaburi yao ya rabbi yatie nuru makaburi yao yafanye makaburi yao yawe ni rawdatun min riyadil janna yafanye kuwa ni mabustani miongoni mwa mabustani ya pepo ya rabbi tupe amani katika nchi yetu ya rabbi tupe amani katika nchi yetu ya rabbi tuondoshee kila aina mabalaa ya rabbi tuondoshee kila aina ya dhiki ya rabbi wape imani viongozi wetu watuongoze katika njia ambayo ilikuwa sahihi na wahifadhi viongozi hao kutokana na kila aina mabalaa wahifadhi viongozi hao kutokana na kila aina maadui amin amin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar النار آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله كل صلاة